بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس 6. ders هذه bu هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر bu Hamid'in oğludur bu da Yasir'in kızıdır İbnu Hamid'in Calison. Hamid'in oğlu oturmaktadır. Ve bintu Yasir'in vakifatun. Yasir'in kızı ise ayaktadır. Men hadihi kimdir bu? Hadihi uhtul mühendisi. Bu mühendisin kız kardeşidir. Ehiye eydan mühendisetun? O da mühendis midir? La. Hayır. Hiye tabibetun. O bir doktordur. Seyyaratu men hadihi. Kimin arabası bu? Hadihi seyyaratul mudiri. Bu müdürün arabasıdır. Ma hadihi. Nedir bu? Hadihi mikvatun. Bu bir ütüdür. Limen hadihi? Kimindir bu? Hadihi li Halidin. Bu Halid'indir. Ederracetu Enes'in hadihi? Enes'in bisikleti mi bu? La, hayır. Hadihi derracetu Ammar'in. Bu Ammar'ın bisikletidir. Hadihi cedidetun. Bu yenidir. Ve derracetu Enes'in kadimetun. Enes'in bisikleti ise eskidir. Hâzihi saatu aliyin. Bu Ali'nin saatidir. Hiye cemiletun cidden. O gerçekten güzeldir. Hâzihi mil'akatun ve hâzihi kıdrun. Bu bir kaşık, bu da bir tenceredir. El mil'akatu fil qidri. Kaşık tencerededir. Hâzihi bakaratul fellahi. Bu çiftçinin ineğidir. Hâzâ enfun. Bu bir ağızdır. Ve hâzâ femun. Bu da bir burundur. Hâzihi uzunun. Bu bir kulaktır. Ve hâzihi aynun. Bu da bir gözdür. Ve hâzihi yedun. Ve bu da bir eldir. Ve hâzihi riclun. Bu ise bir ayaktır.